не той рівень. Отже, все-таки наркомафія? сумно констатував Вадим. Бою, що так, зітхнув Сагайда і дістав з коробки нову цигарку. А це вбивство, вважайте, перший серйозний сигнал. Всі присутні зрозуміли, що тепер може розпочатися бій не на життя, а на смерть. Статистику по наркоманії маєш? глухо спитав Шеремет. З початку року сім справ. Одна групова, підлітки із аптечки, ЦО, промедольчик украли, ну а всі інші приїжджі. Хм, кучеряво живеш, ніби аж позаздрив Вадим. Сарайда вмостився зручніше, випустив з рота цівочку сизу Вадиму і мугикнув. Як у раю. Вони замовкли, думаючи приблизно про одне й те саме, які ж причини того, що рівень наркоманії в узині винятково низький. Пропущення, що Сагайда не знає реального стану справ. І Вадим, і Шеремет відкинули. Наркоманія, особливо серед молоді, річ надто помітна. Навіть якщо не брати до уваги злочини, пов'язані з добуванням зілля, вистачає і інших предмет Від трупів тих, що передозувалися, до просто візуальних спостережень, поведінка наркоманів одразу впадає в очі. У невеличкому місці цього аж ніяк не приховаєш. Друга ймовірна причина, і страшенно хотілося вірити, що так воно є. Справа не пішла далі аматорських спроб, ще не сформувалися стабільні, кайфові групи, які неминуче засмоктують на Однак доводилось, хоч як цього не хотілось, думати і про третю причину. Схоже, що саме вона зв'язувала в єдиний ланцюжок мізерний рівень наркоманії в місті. Незвичайно міцні зв'язки місцевої верхівки з областю якщо не з республікою. Легкий переляк чиновників після того, як накрили цеховиків, і вкрай зухували та жорстокі вбивства. Всі троє знали, що область зараз не тільки споживач наркотиків, десь на її території працювала підпільна лабораторія, було налагоджено виробництво героїну вдалося перехопити чотирьох кур'єрів, які вивозили невеликі партії наркотику, однак жоден не дав корисних показань. Усі троє розуміли якщо лабораторія в Узині, то наркомафія збуватиме білу смерть де завгодно, тільки не в самому місці. При потребі, по своїх каналах, навіть допомагатиме владі аби покласти край діяльності чужих поблизу бази. Ну і неодмінно це аксіома мафії. Будуть куплені, схоплені в різні способи у високі чини, в міліції, у виконкомі, а по можливості і в прокуратурі. Відпрацюють мафіозі прикриття і на обласному рівні. Не всі покровителі будуть втаємничені в те що саме вони прикривають, за що держуть такі гроші, але чудово знатимуть, які саме сигнали належить блокувати, яких людей і які служби треба відгородити од небезпеки. Наркоманія це і обов'язкова служба безпеки, бойовики, які при потребі не спиняються перед будь-яким злочином. Виконавці а це можуть бути і професійні кілери, і слухняні раби, здатні на все заради чергових доз. Наркомафія. Організація, що стоїть абсолютно поза мораллю і живе за рахунок каліцтва та смерті інших, повільної і страшної смерті. А коли виникає загроза, вона вбиває, часто з нелюдською жорстокістю. Нещадна мафія тоді, коли хтось із партнерів виявляє непокору, стає некерованим, а знає і може надто багато.